13967 fatvo. Savol: Maktabimda bir o'quvchi qiz doim ko'p miqdorda atir sepadi. Ba'zan uning sachlagan zarralari tomog'imga yetib borayotganini his qilaman. Bu ro'zamni buzadimi yoki yo'qmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, ushbu masala savolga taalluqli bo'lgani va muhim mavzu ekani bois 1200-savolning javobiga murojaat qiling. Unda erkak va ayollarning o'zaro aralashib yurishi haromligining dalillari keltirilgan. Ikkinchidan, ayol kishi uyidan atir sepib chiqishi joiz emas. Qaysi ayol qiz shunday qilsa, o'zini alamli azobga duchor qiladi. Hadis sharifda keladi. G'unaym ibn Qays Abu Musa Ash'aridan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin liyajidu rihaha hiya zaniya. Qaysi bir ayol atir sepib Odamlar uning hidini sezsin deb ularning oldidan o'tsa, u zinokordir dedilar. Sunan Nasoiy 5126-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahih Nasoiy 5141. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga chiqadigan ayolga xushbo'ylik surtmaslikni buyurdilar. Kim shunday qilsa, g'usl qilishi lozim. Hadis sharifda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam إذا خرجت المرأة إلى المسجد فليغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. Agar ayol kishi masjidga boradigan bo'lsa, xuddi junublikdan keyin g'usl qilganidek, o'zidagi xushbo'yliklardan, ya'ni ularni yuvib tashlash uchun g'usl qilsin dedilar. Sunan Nasoiy 5127-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahih Nasoiy 5142. Uchinchidan Ro'zadorning atir hidlashiga kelsak, buning zarari yo'q. Shayx Ibn Usaymindan bu haqda so'ralganda, u kishi shunday dedilar: Ramazonning kunduz kunlarida atirlardan foydalanish va ularni hidlash joiz, biroq tutatqi, ya'ni bahurni hidlamaslik kerak, chunki uning tarkibida oshqozonga yetib borishi mumkin bo'lgan zarrachalar, ya'ni tutun mavjud. Iqtibos tugadi. Fatavo Islomiya, 2-mujallad 128-bet. Agar o'sha ayolning atri hidining zarralarini tomog'ingizda sezsangiz ham, inshaalloh ro'zangizga ta'siri yo'q. Ro'zaning ochilishida e'tibor jismi bor narsaning qasddan ichkariga yetib borishiga qaratiladi. Hidning esa jismi yo'q. Shuningdek, bunda sizning ixtiyoringiz va qasdingiz yo'q. Alloh azza va jalla aytadi: "Walakin ma ta'ammadat qulubukum" Lekin ko'ngillaringiz bilan qasd qilgan narsalardagina gunohkor bo'lasizlar. Ahzob surasi 5-oyat. U zot yana shunday deydi: Robbana va la tuhammilna ma la taqata lana bih. Parvardigoro, bizlarni taqatimiz yetmaydigan narsaga zo'rlama. Baqara surasi 286-oyat. Vallohu alam.